Book 2 მოდალური ზმნა წარსულში პირველი მოდალური ზმნა წარსულში ყვავილები უნდა მოგვერწყა ყვავილები უნდა მოგვერწყა ბინა უნდა დაგველაგებინა ბინა უნდა დაგველაგებინა ჭურჭელი უნდა გაგვერეცხა ჭურჭელი უნდა დაგვერეცხა ანგარიში უნდა გადაგეხადათ ანგარიში უნდა გადაგეხადათ შესვლისთვის უნდა გადაგეხადათ შესვლისთვის უნდა გადაგეხადათ ჯარიმა უნდა გადაგეხადათ ჯარიმა უნდა გადაგეხადათ? ვინ უნდა დამშვიდობებოდა? ვინ უნდა დამშვიდობებოდა? ვინ უნდა წასულიყო ადრე სახლში? ვინ უნდა წასულიყო ადრე სახლში? ვინ უნდა ჩამჯდარიყო მატარებელში? ვინ უნდა ჩამჯდარიყო მატარებელში? არ გვინდოდა დითხანს დარჩენა არ გვინდოდა დითხანს დარჩენა არ გვინდოდა დალევა არ გვინდოდა დალევა არ გვინდოდა ხელის შეშლა არ გვინდოდა ხელის შეშლა ახლახან დარეკვა მინდოდა ახლახან დარეკვა მინდოდა მინდოდა ტაქსით წასვლა მინდოდა ტაქსით წასვლა სახლში მინდოდა წასვლა სახლში მინდოდა წასვლა მეგონა შენ ცოლთან დარეკვა გინდოდა მეგონა შენ ცოლთან დარეკვა გინდოდა მეგონა შენ ცნობარში დარეკვა გინდოდა მეგონა შენ ცნობარში დარეკვა გინდოდა. მეგონა შენ პიცის შეკვეთა გინდოდა. მეგონა შენ პიცის შეკვეთა გინდოდა.